Są wakacje, a ty mało sypiasz? Spałem dwie godziny, nic mi się nie chce. Teraz nagrywamy dla ciebie audycje plenerowe. Bo wtedy ponoć najfajniej. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hirano i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć, mój ekstraszczy Tilaf, e, słuchacie Radia 9 Lubin. Tanti saluti dall'Italia. Vi invitiamo a ascoltare Radio 9 Lubin. E, mówi Kazik Staszewski, e, zachęcam do słuchania e, Radia Lubin 9. Mówi Grizzly Six West Rockers, słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie! Przez całe plenerowe wakacje nasz mikrofon jest jeszcze bliżej Was. Audycja numer 159, podcast Radio 9 Lubin. Przed mikrofonem Darek, witam serdecznie dziś w audycji. Podróż do świata filmu i książki, wakacyjna, później do klubu Piór. Zapraszam do słuchania. Ale, ale, ale, ale jazda. Słuchajcie dziewiątki. Słuchajcie dziewiątki. niech wam pospadają portki. Oh yeah. Audycja wakacyjna, 159, jak na początku słyszeliście. Dzisiaj mniej podróżowania, później troszeczkę jeszcze popodróżujemy e, w kolejnych podcastach. No ale dzisiaj taka mała podróż do świata filmu, chociaż to nie jest dziewiąty film, ale będzie zalatywać dziewiątym filmem, e, bo przed mikrofonem między innymi Magda, cześć. Cześć, witam wszystkich. Do jakiego filmu dzisiaj zaprosisz? E, no bo to coś o wieprzowinie będzie? <laughs> Darek mnie tutaj rozśmiesza, żadnej wieprzowiny, moi drodzy. Na pewno będą latające świnie. E, e, przepraszam, sorry, <laughs> skrzydlate świnie. Ale mm, jeżeli chodzi o zdradzenie e, tytułu, i wyjaśnienie, dlaczego akurat tak, no to niestety musicie obejrzeć film i wtedy dowiecie się, dlaczego jest zatytułowany Skrzydlate świnie. Na pewno to nie jest komedia, chociaż jest trochę wątków komediowych, natomiast jest to film o miłości, honorze, przyjaźni. I o... Polski film? E, polski film. Tak. Kto w nim gra? A grają w nim Paweł Małaszyński, Cezary Pazura, Agata Kulesza, Karolina Gorczyca i Olga Bądź. To są główni bohaterowie filmu. Jest również e, Andrzej Grabowski, ale film zobaczymy w kinach, czy już na płytach? Nie, film zobaczymy już na płytach. No i serdecznie zapraszam, bardzo piękna muzyka do filmu. Także e, poszperajcie w internecie. Na Filmwebie znajdziecie oczywiście na pewno również e, zajawkę tego filmu. Możecie zamówić oryginalną płytę, chociażby w jakimkolwiek sklepie internetowym. A tymczasem pierwszy utwór muzyczny w dzisiejszej audycji, jak zwykle m, mm, utwory z serwisu Musicale i dawny Podsafe Music Network. E, na początek Chad Hanna Faster. master lato z filmem, a może tak lato z książką, no przecież nie będziemy zabierać kina albo DVD ze sobą, nie wiadomo, na plażę? Y, no jasne, dlatego polecam bardzo serdecznie. Ostatnio wróciłam nawet do powieści Marka Krajewskiego, Dżuma w Breslau. Y, on pisze cudowne kryminały i nawet jeżeli ktoś nie lubi takich książek, to warto y, poznać ten sposób pisania i warto poznać głównego bohatera jego powieści, Eberharda Moka którego ja na przykład uwielbiam i w którym jestem zakochana. To tak w tajemnicy. A e, o czym, będzie, o czym jest książka, o której powiedziałeś przed momentem? Dżuma w Breslau, no nie mogę Państwu zbyt wiele zdradzać, tak jak to z filmami bywa. E, chcę zachęcić. E, akcja powieści toczy się w latach dwudziestych w niemieckim Wrocławiu, czyli w Breslau, tak jak sama nazwa wskazuje. No i oczywiście są morderstwa, jest śledztwo, E, główny bohater, policjant nasz Emberhard Mock, zostaje też zamieszany e, w aferę kryminalną, e, ląduje w więzieniu. No i nic więcej dalej nie mogę zdradzić. Odsyłamy do lektury. Jak ktoś nie lubi czytać, to oczywiście może sobie kupić audiobooka albo może sobie oczywiście poczytać. Są audiobooki, tak, tak, jak najbardziej. Widziałam ostatnio w internecie, są audiobooki. Świetne wykonanie, jeżeli chodzi o lektor. A oczywiście jak ktoś nie lubi w ogóle słuchać nawet audiobooków, to może posłuchać dziewiątki, a tego oczywiście nie da się powiedzieć nie, bo jak już słuchacie dziewiątki, no to na pewno lubicie Bełchal I Don't Want You Memor. Oczywiście piosenka z musicali. was the last time? Every time was the last time I knew I said too much, baby. Don't take me seriously. I'm only talking. Don't take me seriously. I do not want your memories. I don't want your memories. much, baby. Don't take me seriously. I'm only talking. Don't take me seriously. I don't want your memory. your mind. My mind is full of things I wish I did not know. Let me go, let me go, let me go. I can't count the times you said goodbye. I don't understand your mind. My mind is full of things I wish I did not know. Let me go, let me of the hours and the ways that you said goodbye. Every time you lied, every time was the last time. Every time was the last time. I said too much, baby. Don't take me seriously. I'm only talking. Don't take me seriously. I oh, don't want your memories. I don't want your memories the pain, the hurt, every time you said goodbye. I don't want your memory. Pomieszanie stylów, bo troszeczkę rokowej dziewiątki, troszeczkę dziewiątego filmu, nie wiem, dziewiątej książki, czegokolwiek jeszcze. <laughs> dziewiątej książki. O, dobry, dobry pomysł na audycję nową, dziewiąta książka, no. To by było ciekawe, ciekawe, co by o tym słuchacze nasi powiedzieli. A to na początku by chyba jakieś głosowanie na Facebooku trzeba będzie zrobić. Odsyłamy do profilu na Facebooku, facebook.com kośnik dziewiatka, czyli dziewiątka pisana oczywiście bez polskich znaków. Ja się ostatnio oddaję pewnej grze komputerowej, a jaka to będzie gra, to się dowiecie na pewno za dwa tygodnie, bo z Łukaszem mam nadzieję przetestujemy troszeczkę i o tej grze pewnie opowiemy. Ale Wracając do podróży po książkach, podróży po filmach, co jeszcze możemy zrobić sobie w wakacje? Bo możemy sobie obejrzeć film w telewizji, w kinie, będąc gdzieś na wakacjach, a możemy poczytać. Kinie, takim y, pod gołym niebem w letnim kinie, chociaż na pewno, e, no nie wiem, to raczej w większych miastach. No to oczywiście mm, ci, którzy są zainteresowani, to pewnie letniki no sobie znajdą, znaleźli, znajdują, wyszukali, pewnie nawet może słuchając podcastu na nudnym filmie sobie mm, oglądają dobry film. Albo kino samochodowe. Fajnie by było, gdyby takie było gdzieś w e, pobliżu. Dariusz no, oglądał się zbyt wiele chyba filmów amerykańskich i coś mu się tutaj marzy, więc e, nie wiem, możemy stworzyć. To, o, właśnie jakby ktoś chciał wybudować gdzieś w okolicy kino samochodowe, to zapraszam. Chętni do <laughs> Ta, współpracy. Do współpracy, do oglądania filmów i do y, opowiadania o tym, co obejrzeliśmy co możemy pooglądać, co możemy jeszcze poczytać sobie w te wakacje. A co możemy zrobić latem? No jak to? Rozmawialiśmy pierwszy, pierwsze nasze wejście, y, film o kibicach, y, mecz piłkarski, więc teraz się na pewno zaczyna już sezon piłkarski. Możemy I nowe stadiony się otwierają. O, właśnie na Euro 2012. Co prawda do 2012 roku pozostał jeszcze rok. Y, w Lubinie stadion jest, obok, po, o, na 2012 powstaje piękna obwodnica. Tak, ale przez to jest nasze miasto strasznie rozkopane i i to y, ogranicza jakby możliwości poruszania się nie tylko samochodem, y, natomiast y, na pewno będzie, będzie ślicznie to później wyglądać i wszystko się usprawni, jeżeli chodzi o ruch. I tak nie rozkopane, byłoby bardziej rozkopane, gdybyśmy mieli tramwaje i bardzo szkoda, że nie mamy tramwajów. No popatrz, jakby miasto zyskało na prestiżu. Jeden tramwaj, tak? A, jedna linia tramwajowa, ale za to jaki tramwaj? No, też by tak mogło być. No, ale to chyba jakieś takie marzenie, trochę nierealne. A może kiedyś zrobimy jakieś głosowanie o tramwajach, autobusach, e, metrze, porozmawiamy i pewnej grze komputerowej, a o jakiej dowiecie się pewnie już za dwa tygodnie. Ten metro mu się marzy, no. Ciekawe gdzie. A to by... E, pewnie tych chodnikach podziemnych, kopalnianych by jeździło. A to by było najgłębsze metro w Polsce i chyba najgłębsze, najbardziej głębinowe metro na świecie, ale to był taki dowcip odnośnie metra, bo kiedyś pewien facet powiedział, że jeździ metrem do pracy w mieście, w którym oczywiście metra nie było. Drugi się go pyta, jak to robisz? No jak to, jak? Biorę metr, kładę na podłogę, staję i jadę. I tym pozytywnym akcentem <laughs> kolejna piosenka e, Big Head, e, Todd and the Monsters piosenka All the Love You Need y, i już po piosence wizyta w klubie Pure Health and Fitness. E, a My później wybieramy akurat do klubu popływać. <laughs> A później oczywiście po piosence i po Pure Health and Fitness kolejne dwa tygodnie i kolejna, kolejny podcast, kolejna audycja. Mam nadzieję, że równie ciekawa i zabawna jak dzisiejsza. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do następnej audycji. Dziękujemy. practice now. Let feminine love through the day. All that woman you can't resist now. Ever since you pulled me under, you're the only one I'm dreaming of. Yeah, you are the seventh wonder help me fall in love. Take a look around the world today. Can you feel it in the air now? Revolution in the records that play in the beats that's shooting through the streets now tragic kings have lost the way it's you and me and your mother that pays Every soldier's coming on home. And I'm playing it through the streets now. Every soldier's coming on home. They got it through the streets now. Ever since you pulled me under. You're the only one I'm dreaming of. Yeah, yeah, I'm the seventh wonder that they falling in love. Lightning strike with a lucky hit, shaking up the disconnect to respect sexual switch seventh wonder. Help me fall in love. Don't wanna sleep cause you won't play. Don't wanna talk cause you won't kiss. Now get this party underway. Sugar shake down to the earth, let's sing now. Sweet soul dancing on the way. System of man can't hijack this now let feminine love rule the day. All that woman you can't resist now. Ever since they pulled us under. Ever since they pulled us under. Ever since they pulled us under now. together this time. wizytą w klubie Pure Health and Fitness. Wywiady z klubowiczami. Kamil, pozdrawiam wszystkich, cześć. Informacje o klubie. Nasz klub oferuje basen, saunę, jacuzzi właśnie, zajęcia grupowe, na przykład jogę, jacari, aerobik. Wywiady z trenerami. Tak, można właśnie się zmęczyć, wymasować, odpocząć, zrelaksować się i napić się na końcu przepysznej kawy z firmowego ekspresu. Tylko w naszych audycjach. trzecim poziomku Promareny, czyli jak zwykle klub Pure Health and Fitness. Moim rozmówcą jest... Szymon Moszny, fitness manager. Witam Cię Szymku, powiedz mi, co jest innego w takim dużym, sieciowym, e, profesjonalnym klubie fitness w porównaniu do klubów e, fitness, siłowni, których mamy pełno w różnych miastach, e, a także w Lubinie? Klubem, który zapoczątkował w ogóle całą tą istotę sieciowych klubów fitness, to była siłownia Goldstream. To była siłownia, która od lat 60. była mekką kulturystyki. W latach 60., 70. każdy kulturysta w Stanach Zjednoczonych, który chciał się nazywać kulturystą, musiał trenować w Gold's Gym. Jeśli nie trenował, nie był kulturystą. To była siłownia, która skupiała całą elitę tego sportu w Stanach Zjednoczonych przez ponad 20 lat. E, w tej chwili Gold's Gym to jest, o ile nie największą, to jedną z największych sieci klubów fitness, bo teraz to już są fitness na świecie. Nawet ostatnim, y, w ciągu ostatnich dwóch lat otwarli klub tego typu w Warszawie. Natomiast y, Gold's Gym w Stanach to jest taki gigant, który z powierzchni 10, 15, 20 może naszych klubów. Możesz trenować w Gold's Gym 4-5 lat, przychodzisz rano na trening, spotykasz jakiegoś gościa, mówisz cześć, ty jesteś chyba tutaj nowy, tak? Mówi, nie, nie, ja trenuję dwa lata, a ty? Ja cztery, a nigdy się nie spotkaliśmy jeszcze siłownie, czy kluby, no kiedyś mówiło się, że takie, takie miejsce, w którym się przychodzi ćwiczyć, to jest siłownia, tak? W latach 70., 80. wszystkie takie miejsca były określone jako siłownie. W tej chwili to są kluby fitness. A jaka jest różnica? No różnica jest duża i zasadnicza, dlatego że y, takie małe kluby fitness przeważnie są ograniczone przestrzennie, tak? To są nie mówię, że wszystkie, ale wiele z tych lokali to są małe pomieszczenia, których y, no, jest pewnie dużo sprzętu, ale nie ma całego sprzętu. Nie ma kompletnego. Nie znajdzie się y, urządzeń, na których można przećwiczyć wszystkie partie mięśniowe. Natomiast y, no, za, niewątpliwą zaletą dużych klubów fitness no, jest ta przestrzeń, jest ta duża powierzchnia. Tak? Nasze pomieszczenia są klimatyzowane. No, nie zawsze można znaleźć klimatyzację w małych klubach czy siłowniach osiedlowych. No, niewątpliwą zaletą dużych klubów fitness jest ilość sprzętu, tak? Mając dużą powierzchnię, mając dużą przestrzeń, możemy w różnych miejscach poukładać bardzo duże ilości maszyn, na których można ćwiczyć. Oprócz maszyn mamy też miejsce na to, żeby przeznaczyć daną powierzchnię na treningi funkcjonalne, czyli treningi z wykorzystaniem piłek, z wykorzystaniem mat, z wykorzystaniem różnych innych przyborów typu bosów, platformy wibracyjne, platformy stabilizacyjne, gumy, taśmy, tubingi. Tego sprzętu jest cała masa. Tak naprawdę w klubie fitness Pure w Lubinie mamy bardzo dużo miejsca przeznaczone właśnie na tego typu ćwiczenia. Czy to są miejsca, gdzie nie ćwiczysz na maszynach, tylko to są miejsca, gdzie możesz się porozciągać i, i wzmocnić takie części ciała, które nie pracują przy treningu na normalnych maszynach do treningu siłowego. Ale oprócz tego mamy zajęcia grupowe i dwie dodatkowe sale, na których, przy czym jedna z wyposażeniem do spinningu. No, wyjąłeś mi to z ust, bo powinienem to powiedzieć wcześniej. Tak, oczywiście, no tak mówiąc, yy, mówiąc o treningu siłowym w ogóle pominąłem tą część fitness, także bardzo dobrze <laughs> zaznaczyłeś to. No oczywiście, no to jest kolejna niewątpliwa zaleta yy, powierzchni, tak, dużej sieciówki, dużego klubu sieciowego, dlatego że no, my na przykład mamy do dyspozycji dwie sale, tak. Jedna sala mała do cyklingu i do prowadzenia zajęć dla małych yy, grup ludzi i mamy dużą salę przeznaczoną do, dla treningów grupowych dla 40-50 osób. Tak? Mamy na dużej sali y, sprzęt do stepu, mamy sprzęt no, 15 różnych zajęć y, fitnessu. Jukari, dokładnie. Jukari mm, to jest taka nowość, to są treningi z wykorzystaniem trapezu, dzięki którym możemy wzmacniać mięśnie stabilizujące kręgosłup. To są ćwiczenia grupowe prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, które polegają na wykonywaniu różnych skoków i rozciągań przy użyciu trapezu, tak? Czyli możemy sobie nawet, y, tak powiem kolokwialnie, polatać, jeśli mamy na to ochotę ale oprócz latania możemy zażyć y, kąpieli w saunie suchej, w łaźni parowej albo w samej wodzie, chociażby w jacuzzi albo w basenie. Do niedawna to było w ogóle niespotykane, żeby w centrum handlowym znajdował się basen, żeby znajdowało się jacuzzi, żeby znajdowało się, znajdowało się sauny, tak? I to w dodatku na trzecim piętrze. Na trzecim piętrze. Gdybyście zobaczyli ten sprzęt, te pompy, które mamy tutaj w basenie, nie uwierzylibyście, że to jest centrum handlowe. No i oprócz tego wychodząc czy wchodząc do klubu mamy do dyspozycji kafejkę i wypożyczalnię filmów DVD. Dokładnie, każda osoba, która przyjdzie na trening może skorzystać sobie z darmowych płyt DVD, które aktualizujemy cały czas. Mamy dużo nowości, dużo fajnych filmów, wymieniamy je cały czas, także każdy, kto przyjdzie może sobie wypożyczyć film na 1-2 dni, zobaczyć, zrelaksować się i wrócić do nas za 2-3 dni. A oprócz tego wiele różnych eventów i imprez, y, które się odbywają cyklicznie i są związane z klubem, ale także z różnymi częściami świata. Tak jak powiedziałeś, pod koniec każdego miesiąca mamy w Pure imprezę tematyczną, tak? Wszyscy pracownicy się przebierają. No i oprócz tego mamy różne eventy, tak jak powiedziałeś. W tym miesiącu mamy weekend arabski. Co więcej, y, w ten weekend mamy dużo atrakcji typu taniec brzucha, taniec orientalny. I specjalna atrakcja, o której chyba wcześniej nie mówiliśmy, ale myślę, że można już o nim wspomnieć, to będzie kurs nurkowania w basenie. Czyli tak naprawdę każdy klubowiec, który będzie miał na to ochotę, będzie mógł za darmo w ramach członkostwa w piór skorzystać z darmowej lekcji nurkowania pod okiem wyspecjalizowanego instruktora. Czyli nie pozostaje nam nic innego jak przyjść do Kopromareny, przyjechać, udać się na trzeci poziom i tam już wszystkiego się dokładnie dowiemy. I jeśli nie zdążycie przyjechać do nas pod koniec miesiąca, nie przejmujcie się, zacznijcie członkostwo. Kiedy będziecie mieli na ochotę, pod koniec każdego miesiąca organizujemy dokładnie takie same imprezy, także zapraszamy Was serdecznie. Co jeszcze możemy zobaczyć e, w Piórn? Usłyszymy oczywiście w kolejnych e, podcastach. Szymku, dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I zapraszamy do kolejnej wizyty w klubie Piór już za kolejne dwa tygodnie.